Oh, oh, oh, día tras día, probé ganar tu querer. Día tras día, ¿qué más puedo hacer? Día tras día, voy a alrededor. Y estoy hoy cada día, más loco por tu amor. te gusta hablar con personalidad, mira con personalidad, andar con personalidad, bailar con personalidad, besar con personalidad y aún personalidad, mucha personalidad. Por eso, por eso voy a tu alrededor, por eso me tienes más loco por tu amor. Te gusta hablar con personalidad, Mira con personalidad, Anda con personalidad, Baila con personalidad, besar con personalidad Ya a personalidad, mucha personalidad. Por eso, por eso voy a tu alrededor, por eso me tienes más loco por tu amor. oh, oh. oh tras día, No pienso nada más que en ti, día tras día. Siempre voy así, día tras día me siento ya morir, pues día tras día sueño me diga sí, te gusta hablar con personalidad, mira, con personalidad, andar con personalidad, bailar con personalidad, besar con personalidad y aún más personalidad, mucha personalidad. Por eso, por eso voy a tu alrededor, por eso me tienes más loco por